Մադրիդը մի օրով տաթևին։ Ցանկությունների աշխարհագրություն։ Խնդրում եմ, այս մի փաստը ֆիքսեք։ Շշմելու բան չկա հաստատ։ Շատ ինձ թվում է, թե այդ առումով մենք առավել ենք։ Հա։ Տիպու տիպու տի։ Ես շատ կարոտում եի։ Ես շատ կարոտում եի հայկական ուտեստերը։ Ոй, ցավոտ թեմաներին ես կպնում տաթև։ Մենք կսովորենք այդ անհարմարությունները։ Բարի օր, շիրելի ոդքասթ լսողներ։ Դուք նորից լսում եք մեզ, Տաթևին եւ Աննային։ Մենք այսօր խոսելու ենք ճամփորդության մասին։ Այո։ Եվ ինչու ենք խոսելու ճամփորդության մասին, որովհետեւ մենք ունենք այստեղ <laughs> մի մարդ, մի մարդ, ով նոր է վերադարձել ճամփորդությունից։ Տաթևը Իսպանիայում էր մեկ շաբաթ եւ Տաթևը նաեւ ոչ միայն որպես զբոսաշրջիկ էր գնացել Իսպանիա, այլ դասընթացներին։ Այո, եւ ես ունեմ արդեն անգլերեն ձայնագրված առաջին ոդքասթ։ Կարող ենք մի հատված, ինչ որ մի հատված այստեղ տեղադրել մեր ոդքասթը։ Կտեղադրեմ, մեծ սիրով կտեղադրեմ։ we want to hear some Spanish words. Ah, okay, mm, for example. No, just um, um, say hello in Spanish. Hola, maybe. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Significa how, how, how are you? Hi, how are you? So, so and uh, I know that uh, it's not your first and even not the second time in yeah. Spain. Do you like Spain? Mink. uh... խոսելու ենք ճամփորդությունից։ Ահա։ Եվ երբ ես պատրաստվում էի ոդքասթին, մի հատված ինձ շատ դուր եկավ աֆորիզմ. ես ամենուր չեմ եղել, բայց այն իմ ցուցակում է։ Սյուզան Զոնտագ։ Ու իրական շատ տիպիկ է նկարագրում ես ամենուր չեմ եղել, բայց այն իմ ցուցակում է։ Ցուցակում է։ Նկատի ունի ցանկացած տեղի մասի, որ կարելի է այդպես ասել։ Ցանկացած տեղի մասին։ Այսինքն զուտ լոկալային զբոսաշրջիկների մասին չի որ ուզում են հենց կոնկրետ լինել այստեղ ընդհանրապես ինձ թվում է թե աֆորիզմը նկարագրում է այն մարդկանց ովքեր սիրում են ճամփորդել ու կապ չունի թե որտեղ են ճամփորդում ըհը դու ունես ասենք ինչ որ կոնկրետ երկրներ աշխարհագրություն հա ցանկությունների աշխարհագրություն երևի հա առաջնայինը առաջնայինը երևի թե հա իտալիան հա։ միշտ ու ամենուր հա, առաջին տեղում կցանկանայի լինել Չինաստանում Եվրոպական երկրներն ընդհանուր առմամբ հետաքրքրում են ինձ, կուզենայի եվրոպական երկրներով շրջել։ Ինչ հետաքրքիր է ուղղակի եվրոպական երկրները մեկը մյուսին նման են։ Չեմ կարող վստահաբար ասել, քանի որ փորձ չունեմ, բայց ծանոթներիցս ովքեր ճամփորդել են հիմնականում, ասում են, որ հիմնականում այո նման են իրար։ Այսինքն եթե այցելես մի եվրոպական երկիր, երկրորդը, այսինքն քո համար մի փոքր կարող է հա ճարտարապետության առումով տարբերվի, բայց նմանությունները շատ կան։ Միջավայրը, երևի միջավայրը բանը նման են իրար, հա։ չգիտեմ նորից եմ ասում, բայց ծանոթներիցս ովքեր շատ են ճամփորդել, ասում են, որ հա նմանություն իհարկե կան այդ քաղաքների միջև։ Ցուցակը շարունակի դա թե։ Հա, ցուցակը եվրոպական երկրներ անցանք, Եթե Ամերիկայի մասին է խոսքը կուզենայի լինել Նյու Յորքում, ես լեմ շատ սիրում ու պատկերացնում ինչքան մեր երևի մեր ամենա շատ պատկերացված քաղաքն է, որտեղ մենք անընդհատ այդ փողոցներով ֆիլմի հերոսների հետ քայլել հա։ ենք, երևի թե այդ է պատճառը։ Թունիսում կուզենայի լինել Թունիս։ Հա, հետաքրքրում է Մարոկկո, Թունիս, հա։ Զիմբաբվե։ <laughs> Առաջնային ցուցակը Տաթևի շատ հետաքրքիր է։ Ա Աշխարհագրորեն բոլոր մարտհամակներում ուզում եմ լինել։ Մի խոսքով։ Քանի որ ես սիրում եմ հարց ու փորձ անել այն մարդկանց, ովքեր եղել են տարբեր երկրներում ու քաղաքներում, ինձ թվում է թե ձեզ նույնպես հետաքրքիր կլինի այսօրվա մեր ոդքասթը եւ ես հարցերի միջոցով կփորձեմ բացահայտել Տաթևի ճամփորդությունը։ Եվ առաջի հարցը. Այո, լսում եմ։ Ինչու ենք մենք ճամփորդում Տաթև։ Նախ ուզում ենք բացահայտել։ Երևի թե մարդկության զարգացումն էլ է սկսել այդ հարցից, որ ինչ կա այն կողմում իմ ցանոց սահմաններից այն կողմ ինչ է կատարվում։ Միշտ հետաքրքիր է։ Հա, ինձ թվում է մարդկանց միշտ էլ այդ հարցի պատասխանն է հետաքրքրելու, է հենց այդ հարցի պատասխանը գտնելու պատճառով են մարդիկ օվկիանոսներ սկսել անցնել, մարտհամակներ իրենց համար բացահայտել նոր մարդկանց, նոր երկրներ, նոր տեղանքներ, որովհետև մարդկանց միշտ հետաքրքիր է, իսկ ինչ կա այն կողմում։ Ճամփորդություն, զարգացում, հա։ Հա, ճամփորդում ենք բացահայտման համար առաջնային։ Մենք ուզում ենք բացահայտել, թե ինչ կա։ Հետո Եթե ուրիշ պատճառներ թվարկելու լինենք, երևի ուզում ենք մեր առօրյա միջավայրից դուրս գալ, ուրիշ միջավայրում մեզ գալ, որտեվ ուրիշ միջավայրում մենք Դու ինքդ քեզել ես բացահայտում ուրիշ միջավայրում։ Ինքնա բացահայտումն է, նույն բացահայտումը։ Դու քեզ բացահայտում ես այն տեսանկյունից, երբ չես եղել, հա, այդ իրավիճակում ու դու քեզ քո համար բացահայտում է ինչ որ խնդիր այդ պահին լուծելը, դու ինչպես ես լուծում։ Այո, այո։ Բացահայտում ենք ինքներս մեզ բացահայտում ենք ուրիշ աշխարհը, բացահայտում ենք մարդիկ ինչպես են ապրում այլ վայրերում, ինչպես են նայում այն խնդիրներին, որոնք մեզ համար առաջնային են, իրենց համար երկրորդական բարձվում է օրինակ։ Տեսնում ես, որ կա նաև այլ կարծիք, հա, այլ հա, տեսանկյուն։ Բնականաբար։ Ցանկացած հարցին։ Էլ ինչ է տալիս քեզ ճամփորդությունը։ Երևի հանգստություն, չգիտեմ, հիշում եմ վերջին օրը ես մենակ չեմ ճամփորդել, Հայաստանից երկու մասնակից են եղել, դասընթացներ են կազմակերպվել եւ երկրորդ մասնակիցը թռիչքը Երևան չէր վերադառնում, ուրիշ երկիր էր նա շարունակում էր շարունակում էր ճամփորդությունը եւ ինձնից ինքը մի քանի ժամ, մի 7-8 ժամ ավելի շուտ գնաց օթանավական եւ ես վերջին օրը միայնակ արտնացա Մադրիդում, լրիվ անծանոթ միջավայր ու ես միայնակ ու այնքան հանգստություն կար այդ պահին մտքերիս հոգուս մեջ Երևի այդ առավոտը միշտ կհիշեմ, որովհետև այնքան հագիստ քնից արտնացա, բացեցի պատուհանը ու նայեցի դու արդեն դու արդեն հարմարվել էր այդ միջավայրին։ Հա, հանգստություն էր մեջս։ Կոններ։ Չէ, իմը չէր։ Կոնը չէ։ <laughs> Չէ, իմը չէր, բայց ինձ համար հաճելի էր գտնվել այդ միջավայրում մի օրով իմը դարձնել։ <laughs> Մի օրով, մի օրով, մի օրով կոններ։ հա։ Մադրիդը մի օրով Տաթևին է։ <laughs> Լա։ <laughs> Մինչ ճամփորդությունը եւ ճամփորդությունից հետո։ Ահա։ Նույն Տաթևն է, ուրիշ աշխարհայացքով։ Տաթևը նույնն է, միանշանակ։ Գուցե մարդիկ փոխվում են, չեմ կարող ասել ես ինքսի մեջ փոփոխություն չեմ նկատել զուտ բնավորության խառնվածքի առումով զուտ ինձ թվում է ցանկացած փորձությունից, ցանկացած նորությունից մենք խաղում ենք ինչ որ բան մեզ համար եւ հարստացնում ենք մեր ներքին աշխարհը։ Երևի թե դա կարանցնացնեի, հա, ամբողջ։ <laughs> Երևի նոր ինչ որ բան իր աշխարհին ավելացրած Տաթև։ Ռադիո լսող բարեկամներ։ Լսում եք։ <laughs> Լսում եք ինչ է ասում Տաթևը, խորուր Տաթևից, որ Այո, անպայման ճամփորդել ու կապ չունի որտեղ։ Իհարկե, ընդհանրապես նշանակություն։ Ուղակի տանից դուրս եկեք, որոշեք ձեր սովորական միջավայրից կտրվեք կտրվեք, որpիսի լինեք։ Բայց միշտ վերադարձեք անպայման։ Անպայման վերադարձը պարտադիր է։ Լինես քո հետ։ Այո, այո։ Եվ այդ օրը լինի քոնը։ Այդ քաղաքը, այդ երկիրը այդ օրը լինի քոնը։ Այդ վայրը լինի քոնը այդ հա։ օրը։ Եվ հիշողություններում կունենաս։ Պոդքասթ լսող ընկերները ունեն կարծրատիպեր որոնք ուզում ենք կոտրենք, հա, այս ոդքասթում, եւ ինչքան էլ մենք ասենք, որ մենք կարծրատիպեր չունենք, բայց այնուամենայնիվ կամ ճամփորդությունը կոտրում է այդ կարծրատիպերը եւ ինչ կարծրատիպեր է կոտրել քո մեջ։ Նայ, ըստ իս ընդհանրապես ճամփորդությունը կապ չունի ասենք սենց մարդ կամ պատրաստ է լինում փոխել իր կարծիքը, փոխել իր պատկերացումները, կամ հենց կարծրատիպային է լինում ու ընդհանրապես իր համար կարևոր չէ ոչ ուրիշ միջավայր, ոչ ուրիշ աշխարհ, ոչ ուրիշ կարծիքներ, նա միշտ մնում է նույն։ Եվ չի ընկալում, հա, ուրիշ միջավայրում։ Հա, չի ընկալում, չի ընկալի կարծրատիպեր որպես այդպեսին չունեի, պատրաստ էի ընդհանուր այն ամենին, ինչին ականատես։ Վահանով էր գնացել <laughs> Իսպանիա։ Չէ, Վահանով չէ։ Բնականաբար Երևի պատկերացումները ուրիշ են եղել։ Մինչ այս իմ բոլոր ծանոթները ճանապարհորդել են Իսպանիայի հարավում ու բոլորը այնքան ուրիշ ձև էին նկարագրում, որ Իսպանիայի տեղի բնակիչների բարեհամբույր ժպիտը, նրանց պահվածքը, որ լրիվ տարբերվում է։ Ես ես ճամփորդել եմ հյուսիս։ Իսպանիայի հյուսիսում եմ եղել։ Իդեպ մենք չնշեցինք, հա- նշեցինք Իսպանիա, բայց հա։ կոնկրետ տեղը չնշեցինք։ Եղել եմ Գալիսիայում, Գալիսիան Իսպանիայի հյուսիսն է եւ Գալիսիայի կենտրոնում, Սանտիագո դե Կոմպոստելայում։ Չգիտեմ, կարող է եւ սխալվում եմ, բայց ըստ իս հյուսիսն ու հարավը միշտ խառնվածքով մարդկանց տարբերում են եւ ես եղել եմ հյուսիսում, մի քիչ բիրտ հյուսիսում <laughs> Չի ասի, որ լրիվ կոշտ ու կոպիտ էին, բայց իմ պատկերացրած ժպիտները չի տեսնում։ Ասենք մեր մոտ ավելի <laughs> ժպիտներ քան այնտեղ։ Նույնիսկ դե, նույնիսկ Արցախում ժպիտները ավելի շատ էին, քան այստեղ հա։ հյուսիսային Իսպանիայում։ Խնդրում եմ Էս մի pasta fix-եք։ Պայման։ Ես իմ չգիտեմ գուցե ուղակի այդ օրերը այդ մարդիկ են ինձ պատա։ <laughs> Ինձ թվում է մի անգամ գնալով էլ է սխալ ինչ որ կարծրատիպային կարծիք կազմել, չէ՞։ Այո, այո։ Եթե դու կարծրատիպային կարծիք ես կազմում հիմա։ Չէ, չունեմ։ Վստահաբար չեմ ասում, բայց իմ պատահած մարդիկ հաստատ որ մի քիչ ժպտերես չեն եղել։ Լավը որ վերցրել ես այդ խաղակից կամ երկրից, որ կուզենայր մեր մոտ լիներ, այսինքն մեր քաղաքում, մեր երկրում, ի՞նչն է եղել։ Մի թեմա կա, որ երկկողմանին է երևի թե կասեմ, նախ իրենք իրենց ոնց ես հասկացա իմ տպավորությամբ, իրենք իրենց հանգիստը շատ են գնահատում։ Ժամը 9-ին բոլոր խանութները փակ են։ Երեկոյան ժամը 9-ին, թե սովորական մթերային խանութ, թե դեղատունը, բոլորը ժամին փակ են, բոլորը գնում են իրենց տուն։ Նույնիսկ Մադրիդի կենտրոնում, տուրիստական կենտրոն է ուժեղ։ Ժամը 11-ին բոլոր սրճարանները փակվում են։ Բոլոր ռեստորանները փակվում են։ Աշխատում են միայն գիշերային ակումբները, վերջ։ Բոլորը գնում են իրենց տները, որտեղ մարդիկ իրենց հանգիստը շատ են գնացում։ Մենք սովորենք, որ օրինակ գիշերային կյանքը լինի Հայաստանում հա, որտեղ որ լինում ենք մոտակա մեր երկրներ գիշերային կյանք ունեն։ Իսպանիայում գիշերային կյանք կար։ Ասում են, որ Իսպանիայում ակումբային գիշերային կյանք կա։ Ես դրանականատեսը չեմ եղել, չեմ կարող ասել, բայց զուտ մարդկանց, որ այ քայլելուց տեսնես մարդկանց գիշերային ուշ ժամերին կամ կամ սրճարաներում չէ, բայց ասում են, որ գիշերային ուժեղ ակտիվ դե, կյանք են հա, վարում, բայց չեմ կարող ասել ես։ Պատկերացնում։ Հա, բայց ասեմ, ու նույնիսկ Իսկ այնպես է ստացվել, որ մեր գտնվելու օրերից մեկը Իսպանիայի ազգային տոնորն էր, եւ մեկ օր առաջ մեզ տեղեկացրել են, որ ինչի կարիք ունեք, դուք այսօր գնաք անպայման, նախապես գնեք, որովհետեւ հաջորդ օրը բոլոր խանութները, բոլոր կետերը անխտիր փակ են լինելու տեսնում ես մենք Հա, բայց դե բնականաբար դրա երկրորդ կողմն Ուզում ես այդ մշակույթը լինի այստեղ Հայաստանում, Արցախում։ Չգիտեմ, կուզենայի թե չէ, ոչ թե այդ մշակույթը լիներ, որովհետև իր անհարմարություններն էլ ունի այդ մշակույթը, բայց մի քիչ գոնե սովորենք։ Մենք կսովորենք այդ անհարմարությունները։ <laughs> Բայց մի քիչ գոնե սովորենք մեր հանգիստը վայելել, հա։ Իրենց քաղաքացիներին։ Ահա գուցե ավելի շատ են սիրում։ <laughs> Կարող ասել։ Ամենից շատը որ կուզենայի որ այստեղ լիներ սեփական արժեքները այդ աստիճան սիրելը ցանկացած այդ մշակութային վայրերը իրենց պատմական վայրերը այդքան արժևորելը շատ կուզենայի որ դա մենք էլ ունենանք որովհետև անխնա ոչինչ չես տեսնում բնականաբար իհարկե ու մարդկանց կեղտոտ կեղտոտ փողոցներ չես տեսնում ու տեսնում ես որ մարդիկ գնահատում են այն ինչ ունեն ունեն ինչ որ մի բան սերունդներին փոխանցելու։ Այո։ Ցանկացած երկիր քաղաք, որ այցելում ենք, բացի այն, որ մարդիկ են, հա, ներկայացնում են երկիրն ու քաղաքը, ինձ թվում է նաև, որ տվյալ երկրի ուտելիքները, խոհանոցը, Կայենց առաջնային, հենց այն ամենակարևոր։ Լսիր, ես քո հարցը գիտեմ արդեն ինչի մասին է։ Սպասի, հարցս տամ։ Լավ։ Խոսենք ավանդական ուտելիքներից, իսպանական ավանդական ուտելիքներից։ Այո։ Ինչպիսին էր այն։ Դե ես նախաբանով սկսեմ։ Նե, մեր խումբում դասընթացների, որ մասնակցում ենք, կային մասնակիցներ Հունգարիայից, Հունաստանից, Իտալիայից, Գերմանիայից, Սլովակիայից եւ այն ներկայացուցիչները, որոնք ճունեին իրենց սեփական զարգացած խոհանոցը, համով ուտեստները, նրանք շատ իրենց համար, հա, իրենց համար լավ էր, բայց այն ազգերը <laughs> օրինակ հայը, որոնք ունեն համով ուտելիքներ տանը <laughs> ու փորձել են իսպանական խոհանոց, ճիշտ ասած, շշմելու բան չկա հաստատ։ Շրջապատը չէր համոզում, որ համով է դա թեվ կեր։ Չէ, չէին ասում նման բան, բայց մի անգամ որ ես ասացի որ համով չէր շատ տարօրինակ ինձ նայեցին մենակ մի 4 հոգի էին ինձ հետ համաձայն մնացածը շատ տարօրինակ ինձ նայեցին որ ոնց համով չէ ոնց համով չէ հա ինձ հետ համաձայն էին միայն իմ հայ ընկերուհիս ու իտալացիները <laughs> հայկական խորոված իրանք չէին փորձել եթե փորձեին երևի թե իրենց համար է համով իրենք հայկական ոչ ցանկացած բաներ ինչ էլ փորձեին <laughs> Նորից եմ ասում, գուցե հյուսիսում եմ եղել, դա էլ կապ ունի, չեմ կարող ասել։ Չէ, իրականում բայց ասեմ, թեկուզ սովորական աղցան ենք պատվիրել, բան ջարանով համը այլ է։ Միևնույնն է, այլ է, հա։ Ես շատ կարոտում եի, <laughs> ես շատ կարոտում եի հայկական ուտեսները։ Ու բոլորին հրավիրել են գան Հայաստան, որ մի հատ համով ուտելինք փորձեն։ մշակութային շոկ, բախումներ, այսինքն դու բախվել ես ինչ որ մի բանի Իսպանիայում, որ դա մեր մշակույթում չկա եւ ինչ որ միտեղ բախում է եղել քեզ համար։ Չի ասի բախում է եղել, հետաքրքիր փաստեր ասեմ, որ գրեթե բոլորը շուն էին պահում ու քայլում էին շների հետ։ Ինձ համար դա էր մի քիչ ոչ թե տարօրինակ, այլ հա, շատ շատ են։ Իրականում իսկ մի անգամ շատ անսպասելի sense մինքին մանկասալակով քայլում էր, մեկ էլ մտեցա, նայեցի, իմացա թե երեխա պետք է տեսնեմ։ <laughs> Նայեցի տեսա շունի, շունիկ է մանկասալա։ <laughs> Չկարողացար խոսացնել, ուտի պուտի պուտի շունիկի։ Չէ։ Շների հետ շատ են քայլում, իրականում լիքն են, շատ-շատ են ու շատ սիրում են իրենք շների։ Նույնիսկ մի անգամ բան արեցի ընկերուս հետ քայլելով որ գնում ենք, ասում եմ շներ ավելի շատ եմ տեսել զույգեր, որ շների հետ են քայլում, քան զույգեր, որ երեխայի հետ են քայլում, անկեղծորեն այդպես է։ Իրոք այդպես է։ Դա երևի հետաքրքիր։ Դե բախումները բնականաբար ինձ թվում է հասկանալի է ռադիոլոսողների, որ եվրոպական ցանկացած քաղաքներում ինչ տեսակի բախման մշակութային կարող է առնչվել։ Հա, որ մեր համար շատ անսովոր է։ Անսովոր է։ Չենք ասում։ Չենք ասում, բայց բայց գիտենք որ բազմակետներ, բայց գիտենք որ հասկանում եք։ Ուրիշ բախումներ չեն եղել երևի թե։ Մենք նման ենք իրար իսպանացիներին։ Եվ եթե նման չենք, ինչով ենք տարբեր։ Համարում եմ, որ ցանկացած երկու մարդ չեն իրար կարող նման կամ տարբեր լինել, որովհետև ամեն մեկը յուրահատուկ է իր տեսակով։ Յուրահատուկ է իր տեսակով, բայց ընդհանուր ինչ որ մի բան, աչք գնող, որ տարբերություն կամ նմանություն չկա չեմ կարող ասել։ Այ ինչ է հետաքրքիր եղել ինձ Իսպանիայում։ Մենք մեր խոսակցական լեզուն այնտեղ բնականաբար տարբեր երկրի ներկայացուցիչներ են հավաքվել անգլերեններ եւ հենց մեր խմբում կային մասնակիցներ տարբեր երկրներից, ովքեր իրենց երկրներում դասավանդում են իսպաներեն, այսինքն իսպաներենի տիրապետում են։ Եվ երբ մենք տեղացիների մոտենում ենք, ասենք ես, որ իսպաներենի չեմ տիրապետում, ինչ որ բան հարցնում անգլերեն, լրիվ այլ տրամադրությամբ էին պատասխանում։ Իսկ այ մեր մյուս մասնակիցները, որոնք տերապետում էին իսպաներենի եւ մոտենում էին ինչ-որ բան հարցուն, նույնիսկ դեմքի արտահայտությունից էր զգացվում այդ տարբերությունը, որ իրենք սիրում են իրենց լեզուն շատ քիչ են խոսում անգլերեն։ Իրականում այն հա։ ինչ են զարմացրել։ Խոսում եմ ու հիշում անընդհատ զարմացրել է այն, որ իրականում անգլերեն շատ վատ են տիրապետում ու շատ քիչ մարդ է խոսում անգլերեն։ Իսպաներեն, հա։ Իսպաներեն են խոսում, այո, իսպաներեն են խոսում։ Ստացվում է, որ զբոսաշրջիկիներ պարտադրում են իսպաներեն խոսել։ Այո, դու անգլերեն մոտենում ես հարց տալիս, իրենք իսպաներեն պատասխանում են։ Պատասխանում են։ Տեսնում ես իմ համար էլ է մի փոքր բացահայտում եղել, հա։ որովհետև մտածել ես, որ իսպանիայում անգլերենը ոնց որ շատ են սիրում ու եթե իրենց իրենց լեզվով ես իրենց դիմում, ազգայնամոլներ են։ <laughs> Գուցե, եթե իրենց լեզվով ես իրենց դիմում, լրիվ այլ տրամադրությամբ, լրիվ այլ շպիտով են <laughs> քեզ պատասխանում, քան եթե դու իրենց դիմում ես անգլերենով։ Այ հետաքրքիր է ինձ համար դա բացահայտել երբ պատրաստվում էի ոդքասթին, ես մի գրառում տեսա նաև, որտեղ ասվում էր. ճամփորդելն անհրաժեշտ է նրանց համար, ովքեր սովորում են։ Ճամփորդելով սովորում ես տատել։ Բնականաբար ուրիշ բաներ չես որը սովորում ես այդ լեզվով բարևել բարևել շնորհակալություն հայտնել ու խնդրել նախ տեսնում ես աչքով այն ինչ տեսել ես նկարներով ու տեսանյութերով հարցնելով ահա պատմությունը իմանում ես պատմությունը իմանում ինչ որ կերպ օրինակ մի օր մենք դասերից հետո ազատ ժամը որոշեցինք մոտակա քաղաք այցելել այց Կորունյա, օվկիանոսի ափին գտնվող քաղաք է։ Եվ այնտեղ Փարոս կա, եւ բնականաբար մենք ուղակի գնում ենք այնտեղ եւ հարցնելով հասկացանք, որ դա Եվրոպայում գործող ամենահին Փարոսն է։ Ասենք դու պարտադիր ես սովորում։ Պարտադիր ցանկացած ճանապարհորդությունից դու ինչ որ բան սովորում ես, անհնար է որ դու գնաս ու նոր բան սովորած չգաս հաստատ կսովորես, չէ, ազգային ուտեստների անունները։ Այո, այո։ Կիմանաս, որ այդ երկիրն ինչ ազգային ուտեստներ ունի։ Որոշ բառեր կիմանաս այդ լեզվով։ Պատմական պատմության ցանկացած պարագայում, այո, ճամփորդելը շատ լավ է սովորողների համար, որովհետև բացահայտում ես էլի։ Այո։ Բնականաբար, այո, աներգբա Դու կարոզում ես ճամփորդել ես քարոզում եմ, ես խորուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ, <laughs> մարդկանց ճամփորդ են։ Այո։ Իսպանական ինչը։ Այ ուտելիքը հասկացանք։ Չեմ հավանում։ Ոչ, իսպանական։ Իսպանական ինչ դաթը։ Ուրեմն, իսպանական մշակույթը, մանավանդ ճարտարապետությունը հավանեցիր։ Շատ, շատ, շատ, շատ, շատ։ Ու հավանեցի իրենց մշակույթը, իրենց պատմությունը պահելու այ այդ շատ հավանեցի։ Կարող են, իրենք կարող են։ Իսպանական երկն ու երաժշտությունը, իսպանական բարը։ Բարը։ Ու նաև իսպանական բրենդները։ <laughs> Իսպանական բրենդները հավանեցիր։ Դե բոլորն են։ հա։ Եվ վերջապես։ Այո։ Վերջին հարցը։ Լսում եմ։ Նորից կվերադառնաս Իսպանիա։ Միանշանակ այո։ Ու միանշանակ Մադրիդում կցանկանայի մի շաբաթ հատկացնել, անպայման ուզում եմ հարավում լինել։ Տարբերությունը տեսնես, ինձ թվում է տարբերությունը շատ կլիներ։ Այո, միանշանակ։ Եվ վերջում ես ու Աննան փորփրել ենք համացանցի դիրույթը, այո, համացանցի դիրույթում լողացել ենք եւ գտել ենք հետաքրքիր փաստեր, որ ձեզ հետ ենք ուզում կիսվել։ Դե սկսեցինք։ Սկսեցինք, ուրեմն, տարբեր միջավայրում լինելը նպաստում է ուժեղ հակամարմինների արտադրությանը եւ մեծապես ամրացնում է իմունային համակարգը։ Բա դեղերի փոխարեն այն գումարը որ ծախսում եք դեղերի վրա, այդ գումարը հավաքեք եւ ճամփորդեք։ Դուրս եկեք։ Ճանապարհորդությունը նվազեցնում է ստրեսի մակարդակը, բնականաբար միշտ ու անկասկած։ Երբ դու գնում ես, մոռանում ես քո բոլոր խնդիրները ու ուղակի հիանում ես շրջապատով։ Ճամփորդությունը լավ է ուղեղի համար։ Ստրեսից հանգստանում ես, <laughs> երբ հանգստանում ես, երբ քիչ է լինում ստրեսը, ուղեղը սկսում է ավելի լավ աշխատել։ Այո եւ ճամփորդելը ձեր մարմինը պահպանում է ձևի մեջ։ Ես համաձայն եմ։ Երբ դու եկար Իսպանիայից, ես նկատեցի, որ որոշ կիլոգրամներս կորցրե, բայց կարծում եմ, որ ուղակի մարմինը շատ քայլելուց մարմինը ձգվել է։ Այո, մարմինը ձգվել է։ Եվ վերջինը ճանապարհորդությունը երկարացնում է ձեր կյանքը։ Այո, հուսամ, դրազդովը մեզ վկա։ <laughs> Դրազդովը իդեպ քանի տարեկան է չգիտեմ 85 եւ անց եւ մինչ օրս աշխատում է։ Այո, Պոզներն էլ վկա։ Պոզներն է վկա։ Տեսնում ես, որ փնտրենք շատ մարդ կգտնենք։ Ճանապարհորդեք, եթե ուզում եք երկար ապրեք, խնայեք, եթե ուզում եք ճանապարհորդել <laughs> եւ աշխատեք, եթե ուզում եք խնայեք։ Այսօր այսքանը դուք լսում եք կանացի ոդքասթը։ Ձեզ հետ էին Աննան եւ Տաթևը։ Շնորհակալություն, որ լսում եք մեզ։ Շարունակեք լսել ոչ միայն մեզ, այլև ընդհանրապես Արցախի հանրային ռադիոն 102 եւ 3 հաճախականությամբ։ Մենք կվերադառնանք հաջորդ շաբաթ նոր թեմաներով, նոր գաղափարներով եւ կկիսվենք ձեզ հետ մեր մտքերով։ Իմիջիալոց, երբ ես ու ընկերուհիս այնտեղ խոսում ենք հայերեն, մեզ ասում էին՝ «Ինչ արագ եք խոսում»։ Այո, շատ զարմանում էին մեր խոսելու արագությամբ։ Այսօր այսքանը, սիրելի ռադիո լսողներ, հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք մի այլ հետաքրքիր թեմայով ձեզ համար։ Այո, հաջողություն։ Հաջողություն։